وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد Na yule aliyeamini alisema, enyi watu wangu, nifuateni mimi, nitakuongozeni njia ya uongozi mwema. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار Enyi watu wangu, hakika haya maisha dunia ni starehe ipitayo tu, na hakika akhira ndio nyumba ya daima. Man amila sayyatan fala yujza illa mithlaha amila ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب Mwenye kutenda uovu hatalipwa ila sawa na huo uovu wake, na anayetenda wema akiwa mwanamume au mwanamke, naye ni muumini, basi hao wataingia peponi, waruzukiwe humo bila hisabu. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار Na enyi watu wangu, kwa nini mimi nakuiteni kwenye uokofu, nanyi mnaniita kwenye moto? تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار Na niita nimkufuru Mwenyezi Mungu na nimshirikishe na yule ambaye simjui, nami nakuiteni kwa mwenye nguvu, mwenye kusamehe.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 Hakika Mwenyezi Mungu anawaona waja wake. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhab. Basi Mwenyezi Mungu akamlinda na ubaya wa hila walizozifanya na adhabu mbaya itawazunguka watu wa Firauni. Annaru يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Wanaonyeshwa moto asubuhi na jioni.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 Hakika sisi tulikuwa wafuasi wenu, basi je, hamtuondolei sehemu ya huo moto? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد Watasema waliojitukuza, hakika sote sisi tumo humo humo kwani Mwenyezi Mungu kesha hukumu baina ya waja وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب na walio motoni watawaambia walinzi wa jahannam Mombeni Mola wenu mlezi atupunguzie walau siku moja ya adhabu قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Nao watasema, je, hawakuwa kikufikieni mitume wenu kwa hoja zilizowazi? Watasema kwani? Watasema, basi ombeni, na maombi ya makafiri hayawi ila ni kupotea bure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Akasema, yule aliamini katika watu wa Firauni, enyi watu wangu, nifuateni mimi, nitakuongozeni njia njema. Enyi watu wangu, haya maisha ya duniani si chochote, na ni kama starehe ya muda mwenye kupanda kipando, inakusha upesi. Na makazi ya akhera hayo tu peke yake ndiyo makazi ya kudumu. Mwenye kutenda uovu duniani hatolipo kwa uovu huo huko akhera ila kwa mfano wake. Na mwenye kutenda wema, akiwa mwanamume au mwanamke na ene muumini, basi hao wataingia peponi watakaporuzukiwa bila kipimo cha kuhesabiwa na wenye kuhesabu. Na enyi watu wangu, kwani mimi nina nini? Mimi na kuiteni mfuate njia za kuokoka na nyinyi mnaniita ningie motoni. Mnaniita ni mkufuru Mwenyezi Mungu kwa kumshirikisha yeye na vitu nisivyovijua na hali mimi na kuitieni mwende kwa mwenye nguvu asiyeshindwa, mwingi wa kusamehe madhambi. Bila shaka yote huyo Mungu mnayoniita ni mwabudu hana wito wote unaostahili kuitikiwa la duniani wala akhera. Na hakika marejeo yetu sote ni kwa Mwenyezi Mungu na wenye kupita mipaka ndio watu wa motoni wala si waumini waliokaa sawa. Basi watakuja jua ukweli waniliokuambieni na mimi namtegemezea mambo yangu Mwenyezi Mungu. Hakika jicho la Mwenyezi Mungu limewaenea waja wake wote na yeye ni mwenye kuwalipa kwa vitendo vyao. Mwenyezi Mungu akamlinda yule muumini katika watu wa ni mateso ya vitimbi vyao na ikawazunguka watu wa ni adhabu mbaya nayo ni moto wanaoingia asubuhi na jioni. Haya ni ya duniani na wapo katika ulimwengu wa barzakhi kaburini. Na siku ya kiyama atasema Mwenyezi Mungu, waingizeni watu wa Firauni kwenye adhabu iliyokali kabisa. Ewe Muhammadi, watajie pale wanapozozana watu wa motoni humo wakawa waliokuwa wanyonge. Nao ni wafuasi wakiwaambia wanatakabari, nao ni maraisi. Sisi tulikuwa duniani ni wafuasi wenu. Basi je, hamtuchukuli baadhi ya adhabu ya moto? Na waliotakabari waseme, hakika sote sisi tumo humu, sisi na nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu amehukumu kwa haki baina ya waja, basi kila mmoja wetu amepata adhabu aliyohukumiwa juu yake. Watasema walio motoni, wanyonge na wakuu kuambia walinzi wa jahannamu wakiwaomba msaada. Muombeni Mungu wenu watupunguzie japo siku moja tupumzike na adhabu. Walinzi wa jahannamu watawaambia kwa kuwa hizi Kwani hamkunabihika kwa yaliyokuwa mkiteremshiwa na hali walikuwa kikujieni mitume na ushahidi ulio wazi na watasema watu wa motoni kwani walitujia mitume na sisi tukakadhibisha walinzi wakasema ikiwa mambo ni hivyo basi waombeni nyinyi lakini madua ya makafiri hayana ila kupotea bure